Give me. Kaixo. Kaixo, kaixo. Hemen gaude berrizak erbeltzen. Bai. Bai, uf. Gaur ilargikin. Bai. Ze gaizki, eh? ze gaizki hau. Ja. Guai. <coughs> Ke male. Lengua no beto. Bai. Zegin <laughs> zenuten lengua? Zein. Zein. Traba lengua, no sé qué tal. Eh? Eh, zente guiargi zigu zu, piston, notizia. Eh? Eh, urbiltzeko. Ah, Bale, eh, norre esaten du. Zu? Zu? Eh, zune zuzanek edo. Eh? Esaten nik edo zune zuzanek. Txain, eh? Zuen kontuz eh, pixka du azte Zer? Nezu esan zu E, bale, ba, okurritu zaigu orain esango egu traba lengua bat eta deitzen duna, eta esaten duna dena ondo, irabatziko duna zesta de Navida Akerbeltz, estilo Akerbeltz. Marida, que no se espere eh? mucho, eh? Estilo Akerbeltz, a lo grande! Se va a dar algo, pero es asco, no, una Oiga. de esas cestorras. Zango da, el doble. Zesta un día izango da, maña hucha. Ez izango da, ukiko ditu gauzatxo batzu, pero ezain beste beste Oida. No las Una típicas. de agua del chino. <laughs> Unos macarrones del año pasado. ¿Qué va? El, eh, esto, el Checo zerbait, no? Que estaba de subasta. ¿Eso Zara etxea, zara ya? ¿Va? ba, Sí. sacaron Va. la ah, de subasta, entre las ratas. claro. Bueno, Está definitivamente hilda urdan chomin. Vale. ¿No le dicen? No sé. Va. <laughs> Le atropelló un camión. Sí, seguramente. No me extrañaría. <laughs> Igual lo comieron las ratas mientras dormía. Puede ser. Bueno. Esa tetra va lenguas. Bai, bai, baina itxuin, lehenengo, deitu, behatzi lau iru, bos bi zazpi, lau zero zazpi. Behatzi lau iru, bos bi zazpi, lau zero zazpi. Eta bestela deitu galdetzeko telefonoa tú. Bueno, en, a ver. Esan behar ez ondo, eh? eh lehenengo ditzen duna, ja, beretzat edo esaten duna. es, eh, esaten duna ondo. Esaten duna ondo, eh, usten de, eh, vale, pues apuntatzuk bere izena, pero beste batek esaten badu, hasta que termine el, el En irratxe joa bukatu arte esaten maute hiru pertsonak ondo, eh, egingo dugu sorteo bat hiru pertsona horietan. Vale, eta hozat, sorte ez dena fidatzen, lasai aldula etorri onero ikustean nola egiten dugun edo aldo eskatu, graba, tzekoni nagola pres, baino bere etorri barko du onera ikustera. Xan ez dut uste inor, que no se fie. Ni ez nintzak fiatuko. Pues tu, beste jendea por la pereza no se va a levantar de la cama. Ez no, que esan du joean igual da de o... No sé. Bueno, bueno, esangoet, Y Cheñé, igual me confundo y a neverris que no me lo sé de memoria. Pepe pecas pica papas con un pico, con un pico pica papas, Pepe pecas. Si Pepe pecas pica papas con un pico, ¿dónde está el pico con que Pepe pecas pica papas? Esa me behar dezue a hondo, eh? Al de zute, eh, bueno, nire ustez, tu deitu eh, telefonora. una mil 100.000 más de ahora tú. Ez, e, eh, aldute deitu onera eta e, galdetu nola zen, ez badiako atzen. Hori da. Aldezute. Eta esaten diet, irabazten baute, zesta... El reto. El reto. Vale. Ez dizugu zure janeki. <laughs> e, eh, <laughs> Menuda asko A ver, itxei, os vais a llevar la cesta Aunque no acertéis el reto, eh, eh, eh Asmatzen bazute honen esan duen trabalenguasa Alde zute deitu eta gero hemen asmatu, eh Itxei, esango igauzat Inorrez badu deitzen eh, Ordu erdi batean Con este trabalengua Inorrez badu asmatzen Esango deet uno más fácil Ba, torrela erxo eh, Baina asmatzen dunak Ge, etortzen dena e, karo, hori egoatzi zuet, eh? Etorri barda zintzilik era, zestan bila. Gaurrez, gaurrez, eh? Ya, Guk ibaliko diogu mezu bat al ganador. Ira, Eh, ba. esaten egu, eh, dago preparatu edo, hendik ezak eguzer egongo den barruan. Ja, ah, Erosi bar da, ez? Bai, guiko erosi barra dugu. Claro. no? <laughs> bueno, esan eh, saskia irabazte duzuena, du, du nahi, dauka aukera, ez du galduko saskia, ez badu asmatzen, eh? Egiteko trabalenguaz bat, baina polboroi bat jaten bitartean. Eta ja, ber... Euki bardu polboroi bat. E, e, emango jo guk. Bain, eh? Noiz. Zeski ematean. Ha. Ah. Baina, abixatzen da, hau Pablo nidea izan da, eh? abixo, <laughs> abixo. Ba, ba. E, osea, si euskai mal, pues lasai, berari esan gauza, guri, gu lasa. Zer, bo, abixatzen da, asmatzen du nahi, irabazten dula, Esat, ea, esaten badut polboroia dekin. Polboroi bat irabazten du. Ez, <laughs> irabazten du. E, deitzea nahi dunean asmakizunak esategu nola beti bakarri behin deitzen den e, ditu nahi dun guztitan. Ondo ditzen zaizu? Nola? Osa, dakizu... dakizu... como un komodin pa repetir dena. Ah. Un komodin alizateko deitu bi aldiz edo nahi dezun guztitan asmakizun esateko edo nahizuna. Así que gauza hori irabaziko Un bono pa adivinanzas. Baina esan barra zuten un trabalenguas polboroi bat jaten, eh? Eta sin confundirte. Eta ez da errexe izango. Bueno, vale, eh, segiten. Bueno, goezat telefona, behatzi lau, iru, Prefijo de gipuzko. <laughs> Eh? Ez, baina behatzi lau, iru, Baina behatzi lau, da, prefijoa, gipuzkoakoa, ez? Eh? Ba, ez, Pablo? No sé, ma, Ba. Abioikoak bezela. Behatzi laburu, bosbi zazpi, lau zero zazpi. Repiten, repiten. Hemen gaude. Behatzi laburu, bosbi zazpi, lau zero zazpi. Hemen dikentzun. Gogoratu, abonetako zaskura. Bueno, abonak baino lehen eman pero bueno, ez gara kintze izan jarre. Agoratu, agoratu, agoratu, biherdu berandu go, gogoratu, agoratu! Ba, hau ka, kaskoak ematen baitu zu izan du... <clears throat> Ze kasko? Pues kaskoak inentzuten zuten mazu irratia. Ze? Sien dago ah, entzuten? Ni kaskoak inago entzuten? Hombre, ja. Zaten dagoela. Eh? Gagoratu! Gagoratu! Gagoratu! Jarki jarri ditu kaskoak eta jakendu ditu jarraian. Vale, urrengo lako edo entarako bertan. Hombre, a ver, ez da altu entzutzen edo lako, ez da zer da, zurea hotxa. <laughs> Se... E, eh, gogoratzen da, obeto entzun, kaskori gabe. Bueno, a ver, ni jarretuko kaskori gabe. Esaten berriz el trabalenguaz. Ez, be, zuek deitu. No? Esatet, ez. Es, ha sido bueno. super rápido. en motel esangete, que lo necesito. Dezir de espacio. Pepe, pecas, pica papas, con un pico, <laughs> con un pico pica papas, eh, Pepe Pecas. Si Pepe Pecas pica papas con un pico, ¿dónde está el pico con que Pepe Pecas pica papas? Oye, esa eso está sin confundiros, ¿eh? ¿Eh? ¿Sí? A ver, es a ver cómo le dice. Em, eh... Pepe Pecas pica papas con un pico. Si Pepe Pecas... No. Pipa... Pipa no, con un pico, O es su hondo. Quiero ver con un pico, pica papas, pepe pecas. Oye, si la Es porque te has saltado un, con un pico. Has dicho solo una vez un pico. y es dos veces. Has dicho pepe pecas, pica papas con un pico, te si pepe pecas. te has saltado con peque, pico, no sé. Te has saltado. Pico. Bueno, pues si sabes el trabalenguas sin confundiros. Si han Kalkulatzen dazu ordu erdi mese. Bai, eh, hogei gutxitan. Ordu erdin, ez badezue inor deitu edo deitu badezu eta ez badezue berriz esan, o, esan, ondo esan, i, eh, bat ere esan. Me bos minuturu errepikatu. E, bale, eta dudaren bat badaukazuet bestela deitu eta esango egu eberriz. Ba, hori da, eh? Hombre, a ver, este guai repikatuko eta utzi zuek asmatzea, porque, bueno, guri ekonomikoki merkeago ateratzen zegoen zuek asmatzea. Hori da. <laughs> bueno, hola, koa. Eh, eh Zesa den de gulenengo? Insultoak aso ditut, ditut elementiak. Edo liburuak. Mm, Insultoa nahi goi ditut. Vale. Gaina gaur egon ez bilatzen, jartzen zuen. Eh, abraza buzon. Abraza no, Shh, shh, shh. Bale, eh? jarri abesti bat. Eki zuzea lehenengoa. Ez, itxo, itxo, insultoak esango ditutenak abisetzen. Jun prestatzen. Oso txarrak dia, porque esaten Los 200 y pico insultos en castellano. Ba, zeuden euskeraz. Eh, que tienes que saberlos. De una puta mierda. <laughs> Ez de jarretzen Bueno, Pablo, jarri abesti bat. Eh, chatter. Eh, bueno. Eh? Bye, chato. Sí, sí, chato. Bueno. Venga, Pablo. Pablo. Chato. Que estás chateando. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Yeah where I took it, they asking me who would've thought. Um, I did. Keeping it humble in person, like, oh my god, I can't believe it. Okay, I'm lying. Straight to the fact when the beat hitting right, I just say how I'm feeling. No, I can't hide it. Feel like I'll take on a giant Goliath, I'm slinging a shot to the island, Boom, I ain't never missing. I put in the work, every verse gets written. I am no menace, but they heard my penance. Every word like a purpose cause I serve that sentence. Wait, every time I hit a beat, I got like infinite flows, different approach, slow, fast. Yeah, I'm ripping them both. Get for the gap, go back. Now I'm taking the blow, giving a gift when I rap like a ribbon and bow. And I'm tying up these loose ends. I wanna know where the roof ends. If sky's the limit, what's true then? Why does the moon have shoe prints? Switch up the beat, I don't know what my style is. They wanted something that sounded like Violet. I said, okay, then go listen to Violet. Crying about it, then cueing the violence. Yeah, shout out to Benz, we kept it spinning. They feeling dizzy, I keep on winning, feel like I'm drizzy. Shout out to Toronto, that's word to the city. I've been switching lanes like I'm Tory. They know that I'm Liddy. I say that I'm sorry, but no, I don't pity the lanes of my story that's going against me. I pave a new way. If I want it, I get it. I'm Diddy. Whoa. Mm, ah. Yeah, back to back flows, back to back hits. Had some bad friends, had to ask those. I don't make friends, I just meet and stack the cash so high. I caved in, now my tax guy wants a meeting. Had to show me what I owe these government guys. Almost <laughs> fainted, not complaining. Just a joke, please. Don't go saying that I switched up, how I'm changing. I'm just proud now, feels amazing. Look, yeah, everything I said I wanted, I got. Told him I e got the moment I'm making six figures a month. I was streaming, I'll stop. I lied, I still didn't stop. Yeah, Whew. Copycats on the timeline. Inspired, I say lies, lies. Word for word, it's a fine line. Had to go and check the guidelines. Really had me feeling like why try till I realize when it comes to fate, I decide mine while they watch and wait from the sidelines. Set the pace, they on my time. I keep rising like high tide. They reaching out, I give high fives. They in and out, I'm like five guys. Innovate while they imitate. You front row, but I'm center stage. I'm still the rookie like Dennis Quaid. I'm independent, that's better pay. Look, I get it, the numbers are different. You gotta do something to feel like you matter. They they copy the best. Well, I guess if I'm seeing it from that perspective, I'm actually flattered. And they must have iced at the teeth because honestly, all that I'm hearing these days is chatter. You can go down or up, but however you wanna spell it, I'm taking the latter. Yeah. It's been a minute. This probably should have happened a while ago. Fuck it. We're here now, though. Let's go. Bueno, que Pablo Harry tuve este bar sin em, enterarse, pero bueno. nire urren- urrengoa. Esan zian super... insulto. a... Es que daukagu insulto Txuntos. no? El Egin behar dugu kuña. Pablo, dituzu... Bai, vale. ¡Es jarri orain, eh? ¡Ori, No, o primero. O primero. Espera, todavía no poñas, Pablo. Bueno. Sería Gremlins. Que va, Alvin, ¿no? Alvin y No, la Gremlins. Bueno, a ver. Bat. Avanto. Avanto. O Habana. avana, Avanto. ¿Eh? A, B, A, N, T, E, T. Joder. Abeto. Avanfo. Avanto. Esto es una F, tú. Es una T. Bueno, bueno. Es una T, avanto, vale. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Vale, avanto, da una puta mierda. Está aquí gusta hacerme y dureza. Abrazafarolas. Abrazafarolas de insulto. que eres tú, un abrazafarolas. Menuda abrafa, abrazafarolas. Pues bueno. Gaur izan goitut, hogei bat, mutxi gora, bera. Gatxi por la <laughs> cara. Porque ditut. Eta, pues, como dien pizka mierdecilla, pues, pa compensar asko izan goitut. Ese izan amarre, do? Adufe. Ese izan azufre. Adufe, da. Azufre. Ni copia tu indet. Bueno. Alcornoque. Ah, bai, oi, bai, oi, bai. Bueno. Típico de Mortadelo y Filemón. Alfeñique. Estos son en. Es que webgun... Vale, básicamente. no está una mierda va tío. Ya, Gañete y su mierda, No sé qué. Bueno, alfeñique. Andurriasmo. ¿Andurriasmo? Quejándose de Andurria. <laughs> De Andorra, de Andorra. Andorra. <laughs> Qué asno. Arrastracueros. Artaban. D'Artacán. D'Artacán. <laughs> Y los tres mosqueteros, ¿no? Artacán o d'Artacán jartzen. No, Artaban. Artaban. Artaban. Artaban. Ni idea. Ya. Atarre. ¿Nola? Atarre. Atarre. Ma, nunca había oído. Yo qué sé, jartzen zun, gaztelera, jakin bar dituzun berreun insulte dut, hauek bakarrik diago, utxi batzuk. Ah. Es Eta que... gero, baboso. Ba, no, bueno. Ba, Normaliko. Berago, berandu handu bat dela bokabuzon. Hmm. Bueno. Asko itxizuna. Baina, e, gero dago beste batela, hau pixkat horrela, barrio bajero. Buau, wow, wow. que super insulto. Que fuerte. Seguro hau, uh, beste ez dula itzegin batek insultoak esaten esa, hau, es, mm. Bai. seguro da insultoak jarri ditunak. Estos son insultos de parbulitos. Bai, ez, ditu ez, ditula jarri batek insultoak esaten dituna. Irainak hor. Ja barrio bajero. Ui. Esango ez baten bat gehiago zian. Pablo. Ez. Ho oh, bai, edo esotea gehiago. Nahi zute gehiago esotea? Berdin zait, zen bat esan dituzu. Amar. E... Eh, mm. Errepikatzi dut. Errepikatu, eh? Es puta mierda, pero bueno. Ez errepikatu. Vale, ya, obeto ez ez. Pa que? Hmm. Ba, eh, hobeto pasamos otro tema, que estos insultos son muy bajos. Zatuko ez bilatzen ojarko eturrengo lako en medio insultoak. fuerte. fuertes. Insultos fuerte. Insultos fuertes para adultos, que si pones para niños... Insultos fuertes para adultos, jarriko eturrengoan. A ver, hola, agertzen dien zerbait. Vale. Bueno. Liburuak. Bai. Mm. Liburu de bat. Zubat emat. Ni bi. Xian? Ah, utxora, bera. Zerbait xenketengo. Zuk? Yes. Ez ez zu zuxian? Ez zu zin? Ez ez zu? Dai, badaka maia. A ber, eh, ni La escuela el bien y del mal, iru? Iru? Iru. Ja iru. Ja iru iru edo bi. Bi? Zizu bakarri bat eta bi daukazu. Bai, bai, bai, bai, me he confundido de la letra iru a la dos. A ver, pues, es, ya esan un urduan la escuela el bien y el mal, Bi? Ah, pues, buenes. Eh? Esan buenes. zenun bakarrik lehengoa. Mm, bai. Bai. Bai. Bai, ba, eh, eske bia, a ver. Pues la escuela del bien y del mal vi, eh, do a la, eh, es que... Porrala. Eh, pues si tú la escuela del bien y del mal, esta eh, es que ya no me acuerdo. Bueno, bueno. Que te, eh, batetik amarrera behatzi, edo amarizakit. mm Que os lo recomiendo. Ya, ya. Yeah. ¿Chian? Bale, eh, em, Nera da ikusitera intzen ez degula esan. A ber, esango dituten biak, ez ditut bukatu, pero bueno. Bat, JRR Bad by Besters. Bad, como no, Bad de J.R.R. Tolkien. Bueno. Bueno, es. ¿Cómo no? Eh, porque. Vido este J.R.R. Tolkien, como no, de la. Cuento. Ah, no, cuento, inconclusos, ¿qué digo? La cae. Ay, joder. Cuentos de. Ay, no. Se me lío con otros. Eh, los cuentos perdidos, Bad, eta los cuentos perdidos la dela bere ak ah, mila behatzireunda amalautik ama zazpira utxera gara idatzi zitun lehenengo historia sobre la tierra media e, bueno, posola lehenengo hau zakitola eta lehenengo hizkuntzak asmatu zitunak eta e, J.R.R. Tolkien da El Hobbit eta El Señor Osa Niño zen eta La Tierra Media da em, mundua gertatzen niena e, eh, liburuko hauzak. Bueno, bai. <laughs> E, eta Ba, batetik amarrera eh, los cuentos perdidos bat emango nioke bederatzi bat eta los cuentos perdidos bi emango nioke amar bat so, hmm? los cuentos perdidos bi ez de bukatu guztiz mm. baina eh, eh, irakurretena asko gustatu zait yeah. eta gero beste da beste liburu batena ez dauka batela bukatuta Baina, ja behidaz leberdinaren liburu bat esan nun, irakurri nuna, eh, dela hechicero, la parábola de Elor, que hori, horrengo, o sea, falta día, pues, como berro, y tamarro edo da, escrito, la, no sé, Pixka gutxi eta oso ondo dago orain doa, Elor litos zeori dela mago, magoa, tal bai, eh, bere lagun batzukin, berez, beste batek proposatzen die birri amor, kandez, e, eh, sortzen dute... Zuen, eh? Iargi adezutzi mikrofonon tapa, E, esto, torre bat magiarako eta ikasteko tola sortzea, baina denborakin e, e, bat, pues, bihurtza como gaiztoa, no se, gauza batzukin... Ba, ah, lo típico. Bez, gauza batzukin de otro mundo, no se, que una, hay como guerra, una masacre, denak hiltzen diatola, y el es unico que sobrevive. Ta, o nada, bere lagunak, pues, bueno, gatzetela oso gaizki. <laughs> Eta... O <laughs> ah. Bueno, detallatzen dula nola bukatzen duten. Ja. Yeah. eta, e, Ondo edo gaizki. Eh? Gaizki. Mm descuartizados y todas ya, esas ya, cosas vale. y todas las partes que quedan de ellos. <laughs> eta, eh, eta, bueno, pues, eh, gero saiatzen dela, bueno, gero agolan iska bat de dela, pues, basoko pertson bat ola, eta ba, ba, baten ematu dela como oso ona, eta no se, eta zer bai pasako. Bueno, batetik amarren emango nioke behatzi bat. Zortzi behatzi. Mm -hmm. Bastante. Mm -hmm zuek ez daukazu ez da bat? Ez. Bale. Xean, ja pasa ordu du erdi? Xean. Ez, ogoi minutu. Bale. Bueno, ama... Kaso gai minutu. Uste tiño rez du leizango, eh, en este trabalenguaz, eh? Mo, pues, no, pues, nik eraman barko de... <laughs> Nik eraman barko de, nik esan dete, eh, no? A ver, voy a repetirla por última vez, que yo esté la tegua en el facilillo ese. Sí. Eh, au. Ah. No lo leas, eh. Va a ir A ver. Pepe, pecas, pica, papas con un pico. Con un pico, pica papas, Pepe pecas, si Pepe pecas pica papas con un pico, ¿dónde está el pico que Pepe pica papas? Papas. Bueno, eh, a, es, matzen maizue eh, deitu, eh? Beste nesango egu hemen dikamar minutu badu deitu eh, bat errexago. Ditugula besteak soberan jartzitugu pia bestiola jarraian itxoiten eta ere sartzen gea asmakizunetan. Eta txista? Osa, asmakizunetan. Lehenengo da txista. Bai, eh, vale. Pablo. Bueno. Pablo, jarri bi abesti. Bat, no. jargin... Bai. Bi ez, ba, bat. Bai, hartzitu, bi, ketemos bai, de sobra. Bai, tu. Bai, así matamos tiempo. hacer hueco. Vale. Eneria eta zuria. Esa iria... Pablo, ni jarri lehenengo arromeo y Julieta eta zuz, de lo indigo eta zuzian. Pues aquí te estás abesti dituten, ba, jarri kortatukoa. Vale. Vale. Eh, kortatu, no zen. Az dau seguidas, eh? Es que gaur regonda, Pablo, esaten... Indigo e, aldatzeko abesteak ba, eta ekik komunetik kortatuko gustatzen zerana, pues jarretori gehi besteren bat ingelesez. Ba, ese ben bai, nation army. Eta beste bat gehiago... Ez e, Pablo, jarri e, ilargik esan duna eta xianen bai, bai, kortatu, kortatu. Primeiro lola ta, indigo. Bueno, suerte. Eh? Adigo, pues, vale, esango eta azkeneko aldia, Pablo esatitena, beriz? A ver, Pepe, pecas, pica papas con un pico. Con un pico pica papas, Pepe pecas. Si Pepe pecas pica papas con un pico, ¿dónde está el pico con que Pepe pepas, pecas pica papas? Vale, eta orain... Papas. Eta orain, eh? te hizo... Cesta de Navidad! ZESTA de Navidad. ZESTA de Navidad. Eta ahora en ese en teléfono, por si acaso es de Google con ahí. Bat bat egna Ah, de que gute. Justo itzi gute. Es que beti de que gute. Ya, utzi berse ni guten música u hartzea. Nuestra preciosa música. <coughs> Es que a ver, seguro una gente au da gole itzi bai. e- ESATEKO Ese ese zaiau eta esateko erresena pa bai. conseguirla. Ella san. ¿Qué te apuestas? Es que bai, bestia erresoa, eh. A ver, a ver. Kaixo. Txuin. Kaixo. Kaixo. Kaixo. Kaixo. Kaixo. Nortzea? Amets naiz. Eta al, al, zerta deitzezu? Pues nahi dut saiatu <laughs> eh, zorrekin. A ver, esan por cada letra, eh? Vale, badak no. izko dena esatea. es es San vale Bale, esan poliki, oso poliki, que alistatko tú. A ver eh, Pepe Pecas pica papas con un pico, con un pico pica papas Pepe Pecas. Si Pepe Pecas pica papas con un pico, ¿dónde está el pico con que Pepe, Pepe eh, Pecas pica papas? ¿Dónde Ondersande Studena. Bueno, ah, pues... Ah, eh, bueno. A ver, Ichañé, Pablo. ¿Qué no? <laughs> A ver, Ichaizure y Cena. A ver. Bye, bye, pero... Hay que comprobar, eskola. mango ah. eramango izute. Oh, ez, izu. norbait deitzen badu berriz, esateko <clears throat> as, e, este de PPPkaz, eta asmatzen badu, ingo da beraietatik e, un sorteo dela, eta bestela posametxe mango du. Vale, vale, bai. Oida, oida. Deitzen du orain. Eh? Agian jende gehiok deitzen du. Bai, ah, da... Deitu, deitu. Eh, eta, bai, bai. Eh, zuk eh etortzen zenan por la zesta, en, e, a, zu irabazte maizu, eh? En, <laughs> etortzen zea, eh, irratsa ja dagoenean eta polboroi batza den bitartan jaten esango ez zuntra balenguaz. Nahi baduzu. Nei baduzu, pero e, berdin berdin, aunque ah. no lo consigas, ez zu la zesta. Vale, ba, esango, ingo dut, ba, ingo dut. Ez nahi vale. izalea, baina negingo dut. Ja, nire ez da gustatzen. Ez? Nori, eh, asko, baina bueno. Joder, baya raros, no? <laughs> bueno. Bueno, ba, eskerrik asko. Agur. Bai. Agur. Eh, bueno, eskerrik asko. Eh? Agur. Eh. Bueno, agur. <laughs> Zer esan izan nion? Cosas confidenciales. ya. Bueno, pues Pablo, Harry a bestia. Harry vía bestia. Te miraba, mi canción estaba puesta. Tenía ganas, ya me quería acercar. No había visto nunca una niña tan bella. Me pegué y le dije si quería bailar. que te vi Vamos a otra parte. Y he escuchado hablar de ti y que no puedo controlarme. Es inevitable porque yo te quiero ver como te hizo tu mamá. Si tú quieres lo grabamos y lo hacemos en 4K. Lo que tú quieras hacer, dime yo te voy a dejar. Si somos Romeo y Julieta que nadie se puede enterar. Ey, no soy bolivia, pero te poso di que sí que quieres ser mi esposo mucho rom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. el blon que yo nunca lo toso. lo que yo así me lo gozo. Págame el bill y que nervioso, Dame un besito, no es venenoso. Y yo sé que te gusta lento. A mí me gusta también todo tu movimiento. Por eso, dale, que dale, que dale, que dale, que dale. En la cama no hay modales, modales, modales, modales, modales. En la cama no hay modales. Cuando ya empieza no hay quien la pare todos esos besitos que rico me saben. La noche larga, no quiero que acabe. Sé los truquitos que le gusta a ella. Flow de party pasando por Marbella. Dale, mami, que la vida está bella. Está brillando, flow superestrella. Ella. Te di, no sé, ya no puedo olvidarte. Vamos a otra parte. Y he escuchado hablar de ti y que no puedo controlarme. Es inevitable porque yo te quiero ver como te tu madre lo grabamos y lo hacemos en 4K. Lo que tú quieres hacer, dime, yo te voy a dejar. Si somos Romeo y Julieta, que nadie se puede enterar. no mami. Bótalo. Díselo. Dale, dale sabroso. Pero esa nena que me tiene en vela y me pone rápido y furioso. Cuando acelera no frena, me tienta, me cela y me pone rabioso. Pero siempre lo arreglamos, me manda besitos, ya estoy cariñoso. Yo te quiero ver, yo te quiero ver como te hizo tu mamá. Yo te quiero ver como te hizo tu mamá. Si tú quieres lo grabamos y lo hacemos en 4K. Lo que tú quieras hacer, dime yo te voy a dejar. Si somos Romeo y Julieta que nadie se puede Ah. Bueno. Daukaze baten bat esateko edo ez? Nik es. Sushian? Es. joder, andamos justito de chiste, eh? No, baina, jarri ditu piat. Zaten duzuko okupatzen zinera. Ja. Tengo hau dena, eki. Ez digu zu esaten gaina, usten esaten gaina guri txisteak. Usten dut? Pez ditu zekatzen? Zer, zer. A ber, esango ditu batzuk, ez? Pablo, prestatu ez dugu esaten egiteko Bueno, a ber, Jaimito, por favor, dime dos nombres que lleven tilde. Pues Matilde y Clotilde. Jaimito llega del colegio y la madre le pregunta, ¿Cómo te fue hoy, Jaimito? Jaimito responde, como en el Polo Norte. ¿Cómo es eso, Jaimito? Todo bajo cero. <laughs> Tiene que ser súper malo para sacarte las notas cero, ¿eh? O más bajo. Pero Orialda. sigma. ¿Eh? Orialda. Ser. Ser eh, Todo bajo cero. Uh, qué mal. dijo un coronel a su general. Mi general, hemos perdido la batalla. Y que contestó el general, pues búsquenla. <laughs> Ah. <laughs> Soy un tipo saludable. Ah, come sano y todo eso. No, la gente me saluda. <laughs> Ah. ¿A qué te dedicas? Soy rockero. ¡Wow! ¿Cantas o tocas la guitarra en una banda? No, junto rocas y las vendo. Estaban unos locos en el manicomio y dice uno, vamos a hacer un carro. Llega uno y dice, yo soy las gomas. Eh, dice otro, yo soy la puerta. Dice otro, yo soy el volante y así van hasta que hicieron el carro y se fueron. Eh, pero uno de ellos se queda con los doctores y dice, esos locos se van a matar, ya verán. Y el doctor le pregunta, ¿por qué dice eso? Porque yo soy los frenos y me dejaron. <laughs> <laughs> <laughs> si repruebas el examen, Hijo, si repruebas el examen eh, o sea, si repruebas, Barca, que voy a decir de otro modo para que se entienda mejor. Si suspendes el examen. Reprobar, reprobar rondo dago. No. Eh, eh, bye, pero reprobar en plan que suspende. Bueno. No, que ah, me confundido Hijo, si suspendes el examen de mañana, olvídate de que soy tu padre. O al, al día siguiente, hijo, ¿cómo te fue en el examen? ¿Y tú quién eres? <laughs> y, ah. Tomás, No, yo no tomo. No, que si tomas vino. No, no me gusta el vino. No, que si llego tomás. No, no tomaré ni aunque llegues. Totalmente este tornasol, ¿no? El de Tintí. Claro. Hmm. Una niña serpiente le pregunta a su mamá, mamá, ¿somos venenosas? La madre sorprendida le contesta, ¿por qué quieres saber eso, hija mía? Entonces la niña serpiente dice, es que me mordí la lengua. No, no, no, no. ¿Sabes que mi hermano anda desde ¿Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los cuatro años? Pues ya, pues ya debe de estar lejísimos. Toc, toc. ¿Quién es? Lola, ¿qué Lola? Los ladrones. Espérame que estoy con Lame. ¿Qué Lame? La ametralladora. <laughs> Una cuchara iba por la calle y un cuchillo le grita, ¡Ey, cuchara! Y la cuchara eh, no responde. Y el cuchillo se queda pensando y dice, parece que no es cuchara. <laughs> Un loro gritando, soy el rey de la selva. Llega el león y le metió una paliza que lo dejó noqueado. alguien lo recogió y lo puso en una jaula. Cuando despertó y se vio en la jaula, dijo, ¿qué paliza le habré dado al león que me metieron preso? <laughs> Vale. Eh, le dice un loco a otro loco. ¿Qué haces? Una carta. ¿Y para quién es? Eh, ¿Para quién? Para mí mismo. ¿Y qué dice? No sé, me llega mañana. <laughs> Eh, ya está. ¿Qué es? sé ahí, lago eso, Zaten ¿Te motelago esoteko. lago la indican. El motelago es eta ez, ez pixkat. Como, como más tiempo. Su Pero que sandía es un Bandos y caen del medio. Oh, Seona oh, X. Ah, ese, ese, ese, es! ese. Van dos y se cae el calvo porque el otro usa champú anticaída. ¿Has matado ese? Ese, es. A ver, papá, papá, esta noche he soñado que me regalabas una moto. ¿Qué significará? Que estaba soñando. ¿Por qué son los gatos tan buenos en los videojuegos? Porque tienen siete vidas. <coughs> Ay. ¿Por qué Jaimito va con traje y corbata al oculista? Porque va a la graduación de sus gafas. bueno, orain de jugas Makizuna. Vale. Es eh, hombre, ez te sango gay. <laughs> Oh. ¿Eh? ¿Pero por qué? la carísima. Bueno. A ver, el en del tiene azkeneko aldiz, que nadie llama. Eta esate eh, ditugu Sunak A ver. Pepe, pecas, pica papas con un pico. Con un pico, pica papas, Pepe pecas. Si Pepe pecas picapapas con un pico. ¿Dónde está el pico con que Pepe Pecas pica papas? Bueno, esatitu eh, guasmak que tajaste con música. A ver, va, a llena. Asmokizunak! Ah, Kizuna! A ver, lo tienes tú, pero los demás lo usan. A ver, ¿eh? Lo tienes tú, pero los demás lo usan. Eh, eh equidad surechanda bestia. ¿Eh? Surechanda bestia. Eh, Pablo, Eminem Snoop Dogg. Gogoratu! ¿eh? Ja, bi abeslari, eh? Deitu, behatzi lau, iru, bos, bi, zazpi, lau, zero, zazpi. Eta esan, jargi esmakizuna? Esate berriz. Ah, lo tienes tú, pero los demás lo usan. Yeah. It's been a minute. This probably should have happened a while ago. Fuck it. We're here now, though. Let's go. Yeah. Man, what the fuck? Yo, yo, Snoop. Oh, yo, let man. me see. Let me see them both. I can't even. man, that's paper, the size man. of my hand, dog. That's just gonna make me relapse. That's how I know that I'm in the studio with the doggy Where? in California. Cause my homie from Long Beach always got that bomb weed. That's why I feel a calm breeze. Yeah. Every time I palm trees, get it? Just like that blonde bleach, I went platinum, then so did my albums. Calvin's turning me into a zombie. Cause these folks are like the Hulk, they're twice the size that his zombie. Some strong strong. Gotta contact my contact lenses are foggy. I might end up in Walgreens pharmacy with my arm asleep. Gone off Linux with drama. Mean I will treat Pauladine like a fucking human pinball machine. Bouncing balls off her tonsils if y'all are seeking the smoke. I got all the. I am a walking motherfucking marijuana leaf. And I'm here to stay. My reign's so definite. My longevity needs a hearing aid. Still wearing Hanes t-shirts, I embodied some features with legendary names. Was there when Dre turned the chronic to monetary gain. Cause dope is addictive, just like they call it marijuana. Cause like marriage, you wanna marry Jane. It's like you and Spider-Man feel the very same. Yeah. My adversaries came, but these little degenerates, I'm a lineage. Yeah. When it come to pockets, weren't many, if any, as skinny as mine, bitch. I was penniless, now I'm plenty rich, and this shit don't make any sense. I was in a motherfucking pinch, like a these bitch. Now I'm sitting as pretty as each penny is while I'm pinning this in a lab on your guinea pigs. I ain't finna fool them in effect. Give me the simian when I pull the big guns out. That trigger pull it until the motherfucking shit runs out. A bullet, somebody better call an ambulance. You will live, it'll be miraculous. I got more hits than a contract killer. The caterpillars that don't got antennas so the words I don't got no goddamn fillers. My Westmore, you did not plan for this. From Detroit all the way to Los Angeles. Yeah. Chicken, we you resign to want me to see that blood progress. Whether you reside or west side of the 313, let's see them blood bless. Make money moves like the Matrix. Make more amount motivation. Roll up more meditation. Watching the moves you make, you might wanna stick to the basics. Military mind stay locked in, cocked in. Make sure the mission is profitable. Ain't no mission impossible. One phone call and my monster to go. Dumb phones hopping a Mazda and go. That y'all stay, look, I'm finna go. You think you slick, boy? This grip, you ain't ready to take it where I'm finna go. Mafia rules, you making a mockery. Me a monopoly, speak on my flow. My nigga, I'm mopping. Slap on my flow, none of this is copying. Because be out, but the wall on the top. Give me a task, I conquer it. This ain't the time for pondering. You niggas is slandering. This real shit, niggas be honoring. You looking for followers and not watching my niggas that's following. Nigga fucked them like some yelling like what? My nigga young problem. East side, east side, nigga Eminem walk to be side. Let y'all ride now, nigga want it back like a Lisa. Think it's the game, you gon' see some. Ain't no peace, you'll be missing a visa. Nigga pumped off, now sheets on the mom, all mad. Kids all saying, damn my bad. Send a few coins to the corner, please make a sweep for me. I don't hop on tracks, I leap on them in the field with the cleats on. Steve Jobs, but the game is mine. In due time, getting Snoopy mine. signal ignore go them the minute sign. If you're looking for the facts, I'm a nigga to find. Young nigga so quirk in the middle of fine. In the face of this crimping, Long Beach DC's is different. Phone man with the put on, still been bred with the niggas I put on. Yeah, yeah, I put my hood on. It just got cold, I put my hood on. Yeah, yeah, Marshall and Calvin, both from the gutters like public housing. Now we're performing for hundreds of thousands, wearing no makeup, but we still be clowning. You decide if you reside in 213, let's see the blood race. Whether you inside or outside of the 313, let's see the blood blaze. Detroit and us first. Everybody, my Long Beach nuggets first. Everybody, my Detroit nuggets lead. What a body, my Long Beach nuggets push up the body. Bueno, yo que su de tu A que se quita Xian. Es Se va. ¿Se va a hacer? Ah. ¿Eh? Ese. ¿Qué eh, ser? A ver, lo tienes tú, pero los demás lo usan. ¿Qué es? ¿Ese te Es. es de Shanxian Asmatu del Nick. Es de Susan Asmatu Sushian. Aquí que Sandit. <laughs> ya. Bueno. Bueno. Eh. Seguite. Eh. Esta vestida de llevo por si acaso es. Sí. Para rellenar. A ver. Para relleno. este eske web Así como este concepto se te invita, no? Bueno, que este ezin de esan. se va Porque, hombre, asma que es un momento momentu que hay un trabalenguas. Bueno, ya. trabalenguas. Eh, a ver, esaten ve este bate trabalenguas Sondo, porque así hay más competición entre eh, los dos. A ver, eh. Aquí ah, ya casi me lo sé de memoria. Pepe Pecas pica papas con un pico. Con un pico pica papas Pepe Pecas. Si Pepe Pecas pica papas con un pico, ¿dónde está el pico con que Pepe Pecas pica papas? Venga, a ver, nos baitas en ¿eh, Mercedes Papas. Bueno. Ay, ay, ay. Bueno, Orduan jarrotzeko beste <coughs> beste bat abe. Beste ez bat. Bale. Bai. Ah! Zoi, bandan. Zoi zango zen utxian? Pablo, urrengo astean ez dago zintzilikeko irrati aberrogei eh, urtearena edo zer, nola, zer zen? Demoradeko orkestera. Ah, bai, bai, Urrengo aste buruan, oso urrengo larun batean, zaki... Ez, ez gongo. Ja, ba, kiku ez gaude. Tururu, bueno, jarri bai. Ja, pero ez doa. Ja. Eh, bueno. Es que gugoaz logroñora. Jolastea... Dago, bueno. el señor de los anillos eko joku bat dago minaturena mai del Heart Strategy Battle Game. Game. Buah. Oso friki da, san. Eta dago logroñon kompetizio bat. Eta, bueno. pues como vosotros os... de frikis. Ja. Guaz, ostiralean... Eta ez dakit gehan laru larumatean, o... Ego gandan ez dakit, Urdan ez zingo egu irratxa joekin. Baina urrengo gandan ez da tokatzen, tokatzen da hemen dikapen bira. E, bitu, dutzen du bai. norbait. Norbait, ez Gure historia graun dugu. <laughs> Zeo, sí. zerta, abertzea esate zuet dela. Pa el trabalengua o pa la adivinanza? Bietarako. Ez ni uste pa la adivinanza, jo digo eso. Ni bietarako asmakizuna eta el trabalengua. Vale. Nor zen? Bai? Kaixo? Kaixo? Kaixo? Nor za? Mm-hmm. Mm-hmm. Eta? Zer zabe, kotxean? Bai? Zertako deitzen dezu pa iltraba lengua, edo asmak izun edo bietarako? erako. Eta... Eta... da zure Bale, Eta... zein da zure Ba, nah, ukaila la izena. Bai. Hasuatu de su. Ta horrekin lado si de su saiatzeko ta sakin. A ver, saiatu esaten. Erretikatu mesedes. Bai. Pepe p p pica papas con un pico. Con un pico pica papas. Pepe Pecas. Si Pepe Pecas pica papas con un pico, ¿dónde está el pico con que Pepe Pecas pica papas? Es, es que en está allá usted en el guante no lo hacen allá. <laughs> Pepe Pecas pica papas con un pico. Con un pe pico, Pepe Pecas pica papas. No, has fallado, justo. Pozolak pues nosotalla no zen. Mm, ta da, ta da, ta da. Da. bueno, ni en casi casi me, la, eh, me lo sé memoria de tantas veces de decir. Ya, práctica tiene casi de Bueno, ba, eskerrik asko ditzatikan. Agur. Agur. a yo Bueno, va. eh, norein jarri baino bestia abestia esaten dugu beste asmakizun bat, ez? Bai. Egia da, bai. segitu ni. Zan Ja, pero ez dugu zu bukatu Ez, oi da, e, larun batean itzultzen gea edo... Noiz itzultzen ginen? Da, oitu. Bueno, eh, esan behar digu... Neste. Em, horre, naitak. Hmm. Ja, bueno. Bueno, esaten dute de ez esan. Zer, zein gen? Asmakizuna. Ah, bale. Nezu zuek esan? Bai. Xianek bai. esatean nintakit. Esaten dut, etxoi, noa kartelan bila, jar, ibitartan abesti bat. Ez. Bai. Mm, eh, esto Ja, pero zazpiak dia esanet. esenet. Ja, ez dugu... Venga, jargi, zu jarri. Ez peixango eta asmakizuna. Ez, porque ez digu denbore maten. Bueno. Que ez pena esan behar da. Ja. Ah, eh, Sale eh, sabe das máquinas Sí. Bueno. Eh, pues pon de mala eh, carita triste o como sea. Ay, qué carita triste. qué triste. Fingiendo otra noche loca, nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar boca boca, si viene de tu boca, tal vez me pueda salvar. Con la gafa en xian ez daitzuli Ja, ez aki sorta nahi den Xian, entzuten eguztu Bai, bai Bueno eh, Ba, irren esango digu irrati Bai Urrengo larun batan eo zeigunea da? Eh, larun bata, larun bata Vale Gurrengo igana nez gaude? Txeba ez? Ez ez zuen ez dela tokatzen? Urrengo igan da ningu egu erratxe jo ez? Ez akit? Eh. Ah, bale, ez, ez. A ber, bale, a ber, e, eh, urrengo larun baterako. Zortzietan, juna puntatzen, zortzietan... Goizekoak edo gaueko? Batxaldekoak. Ogei, zero, zero, zortziak puntu-puntuan, ate irekiak. Zortziak eta laurden, eta laurden, programazio berriaren aurkezpena. MJ Crash, uste, hola, ez? Bai, hola. DJ bat, e, giroa berotzen jongo. Oh, ah, lengo urtean egin genuna, gu egon ginen asarreran. E, eh, bai, jotzen mm, hola. Si no e, <laughs> joko du bitartean, hola. Eta gero, behatzi terdietan, ez? Bale, behatzi terdietan. Kontzertuak egongo izango diela labasu, ez? Bai? Bilbokoak rap joko Labasu, ja. Labasu, eh, bilbokoak rap joko dira. Etero, nikotina, tolosakoa jitzen. Ah, ostia, nikotina. Ni juna ez ikustea eh? Bale, nikotina. Eta lukera jari bat dela baso. Txain, ez dut, ez Eh, Pablo, my friend edo kondurraren egaldia. Ah, oh, hori. Obia, jarri. Seitzen Eh? Eh, Ah, bukatu da. Bai. Eh, Ara, ah, gode gazesko gehiago, pero... Bai. Ez dira puntatuak. Eh, vale, egongo ila hola, tipo una fiesta ila. Lehen gurtean egon zena. Lehen gurteko berdina, urteroko berdina. Aurkezpena. Hmm. Mm. Pena ez dela egon guztak, erbiltzeko bat hor. Ja. Porque zuko ez dezunen juna, zilargi? Ah, claro, ez. Jo, mancho, kasko hauek ez eh, ez tentzuten. Ez? Bueno, batzutan bai, beste batzutan ez. Oain, a ber, ez. A ber, jarri nikotina, eta gero jarri labasu, Pablo. Itxe, e, eh, nire bai, jarri Bai, e, e, zu? Hori da, nikotina eta gero labasu. Ez, ma nikotina zenbat. Bale, zein? Kondor. Bale, kondorraren egaldia. Bai, aurrera. Eixo joan, narratxan lehon. Eta moduz joan Bueno, ongi. Naiko arraro baina ongi. Bueno, lasai. Txaketa eta zeri kontatuko dira zuen. Baserriko baratze landatzen biharko usta Lautadaren amaieran amaitzen azken txusta Ere serki bateratzen zutzan mezi dezuta Bidean tenten abil baina iparra galduta Olerki baten esan naia Amonaren magalen gozatutako kondaira Laboaren txoriaren gisa jakitu naiz ba aske izateko jaio ginen sorgin batekin kontu kontari egun baten kriseiua igurtzi zurakala esan ziten etorkizun beltza dator beraz egon prest baina isladan gazte indartsu bat agertzen zen Aztu drama, kendu bizkarretik zama Ez aztu inoiz zure senideek esana Gure harima bilakatzeko noiz bain irbana Maite zaituzte dalako besarka da bana Karrizketan Ero baten paranoia baina denbora joan Azizar berri bat jaio da Galderaren zailtasuna ez da erantzuna Baizik eta aurre egiteko dezun gaitasuna Jartu naldi bat gehiago gorenean darrai Estalaktitak bezela bere lekun zure zai Lanaren etekin agabe ez gai Bera zurea daukera Kondorraren egaldia Zeruan barrena Kondorraren egaldia Unkitzen hauena Kondorraren egaldia Zeruan barrena Kondorraren egaldia Unkitzen hauena Korapio batetik atera beste bat sortu Arazokaztu nahien aste burutan mozkortu Eraldatutako pertsonaia errotik moztu Zikararen otzikararekin ibili kontuz Amaiera, beti da hasiera Gara iberri bat imaitasun ez eman arrera Bide luze honetan gaudelako batera Lana egin eta gero ezin bota atzera Gogoratu, iragana, bideo kerretik nera mana Denborak erakutsi digulako bizitzan okerregin adagona Jarraitu genulako borrokatzen iuntasunaren itzala nola baztertzen Akatzetatik ikasten, nola babestela Amarka da genera matzan, eta gure aserrea etzuten atzeman Sortutako kartzelaren normak botatzea man Bizitzako helburu bakarra bilakatu zan Mendeku goze bagina galdu lukete jakina Baina argi daukagu erantzuna ez dela mina Geratzen zaigun denboran badaukagu zere gina Aldatzeko eskemak, kondorraren egaldia zeruan barrena Kondorraren egaldia Ukitzen hauena Kondorraren egaldia Zeruan barrena Kondorraren egaldia Ukitzen hauena de nicotina la, traen la basura. La basura. La basura. La La basura. ¿Qué pasa? Soy Batman. <laughs> Soy Batman. Chiste bat, chiste bat. Em, le pregunta a Robina Batman, oye, ¿por qué tu traje es tan oscuro? Para que no me <laughs> disparen. Ah, ¿y por qué el mío es tan cantoso? Para que no me disparen. <laughs> <laughs> bueno, Harry la su bestia. Vale, sorginak deitzen da. pozain zikinak bar-bar Gure gorputz gordinak gogor Azkatu matila, zutara bota zuen oroi penila Kaixo. Kaixo berriz. muzak erbeltz. Ah, ez, ez, ez, ez, horretik ez dela esan. Eh? Urrengo larun bi talde hauek entzungo ditugu, ez galdu! ez galdu bajo ninguna circunstancia. Oida, gu ez gea, jungo maina zuek bai. Obligatorio. Zintzilik entzuten behar zute, jun behar duzute. Bez, gainarri batzen du. Bueno. Justo zintzilik. Super. Ez, junbar duzute, zintzilik entzuten baduzute, junbar duzute. Ah, bai duzute, duzute. Eskain eh? Bai. duzute, pues... Te aplaudo. Que eskain beste duzute... Ah. <laughs> eh? Ez badegula entzuten. Ez eh? egu entzuten. No. A ver, hay que hacer un trabalenguas con la palabra cincilic. Urengo y ekarriko degu. Un trabalenguas que tiene que rimar con cincilic. Berritu, zerbait ukibardu zintzilik ekin. Karkitez du tximuarena. Bai, bere esamar du zintzilik. Pero bueno, topatu egin eh, asmatu behar edo topatu bat eola. Edo eh? norbait eh? asmatzea. Edo norbait asmatzea entzuta utenetik, anez? Nahi bat ez eh? zuen, urren goirratxa jorako ekarri bat, zintzilekin rimatzea. Eta ekarratzea, la palabra zintzilik. <clears throat> Eh? Zintzilek tilingin. Venga, <laughs> ba, que tilingin. Venga, etxeko lanak dituzute ya. Bueno, es que eh, ez dauka bere zentu de etxeko lanak. Deberes, etxeko lanak. Deberes da, zerbait ima Un bai. deber. Un deber. Baina, etxeko lanak berez da etxean egiteko lanak. Lana egin bar dezu. Ja, peresnet, berez ez dauka sentido asko etxeko lanak, porque etxeko lanak egiago izango zen, pues, edo garbitu komunak, asonta, esanet gaur egun, eh? E, egin janaria, oeak, no sen. Ez daki, egiten nien gauzak etxeo, eta. Eso, como los deberes una mierda. pues hori, ez etxeko lanak, oza. Ja. Yeah. bajar, barko zioten. Bueno, pues hola deitzen ya. No se puede cambiar. Hmm. Bueno, rengorako el trabalenguas de txintzilik. Nola da trabalengua no traba euskera? O sea, zi, eh, bai, euskeraz. Eta eh, hori ere, eh, karri bar no Nola da trabalengua euskera? Eh, a ver, atrapa mingain, eh, mingain Nola? atrapa jatzea, at, mingain es. atrapa jatzea. Es, es, mingain arrapa jatzea. Arrapa jatzea. Mingain arrapa jatzea. Mingain arrapakaria. karia. Hori da, mi gaina Eta ere, karri behar dezute, deskriptzio bat, nola uste zute gehala. Ez, ez hori, ez hori, ez hori. Zerrako! No se, eko zase desian. Bueno, eta ni alrebe zitze egiten nago. E? Nola? Mikrofonoa bira. Ah, vale, vale. Uuuu. Uh. Qué bueno, guay. Ese te guau gurta bestia jartzegu. Vale. Vale. Eh, bueno. Txenga ditzen da? Ni. Ni. Ez? Eh, es, jarri. Ni ere Bai, zu jarri zu. Ni ga ditzen zei bat. Ja, eta niri bi. Ni bakarri jarri du, tu bi, eh? Ah. Ta zu ere. Ta ere. Venga. Ta iru kiru. no, ni bat. Seven eh. nation armies. Ido, ido. Ido, ido. Ido, ido. Vale. Zer da hori? Ah? Bat. Oh. zer esaten duen, eh? Ke misterio. Ideo, ideo, ideo. Guau, wow, ke misterio zian. Ez dut ulertzen zut. Ni ez, boi. Tiririririri. Ez, ah. hori da haideo. Haideo. Ideo, ideo. Haideo. Heidi Ho! Heidi Ho! Heidi! Heidi! Heidi, Heidi, Heidi! No! Ho, ho, ho! no? Haide, oh. Bueno, urrengo Aster arte es, Urrengo y rancha llorarte Llorarte Viar eh, repica tu coda Ah, vai, ya Viar vea chita Viar repica pena dago Viar eh, cabueco vea Ah, claro, tan hola eh, eh, Viar repica tu Viar repica Viar chita erdita Nola, viar repica tu e, entzungo da errepikatuko dela. Eta orduan usteko dute, aste artean errepikatuko dela. Dela en un bloke. <laughs> en un bloke. Ez bau, abixatu izue. E, izaten ba astelen bat, eta entzuten bat zuteak erbeltz, derrepikapena. sea, ez deitu asmakiztun entzat. Errepikapena, errepikapena, edo... Eh, Igandetan da originala. Errepikapena bai, da, astelenak. Astartean ez dago. Ez da, estaz gero ez dugu nato ez Bu, ni ez nato horronea behatxiter ditan, ni pa dios. <laughs> ni ez da. Gaina gero bukatzeko amarre, a ah, ez. Amaiketan, gaueko amaika. Eh, bueno. Bai. Amarte ez ditan. Ja, pero entre que una cosa la otra... Urrengo irratxa llorarte. Bai. Bueno, agur, agur. ADID Home. Hi-D-O. Hi-D-O. Recuerde, que decir hi ho Heidi Hi-D-O. Hi-D-O. oh. Jack, you glad you dug my jive? Have some of this hidey hidey ho with me. Have some nicotine, it's a scream and it's free. Have it in your food, you can have it with your tea. As you're thinking and you're pondering and wonder what it be. Hidey hidey ho is a Callaway vibe. Where you're hip and you're clean and you ain't taking no jive. Speaking of jive, I think I was on a label that was a long time ago. That was a fable. Hidey hidey ho when you the bad like Stevie Wonder with contusions. Guitar Chuck coming for Chuck Berry. Mighty high tones from Ripper Mariah Carey. Elijah smooth, Embiid. Everybody got find yours and succeed. Have some of this hidey hidey ho with me. Have some of this hidey hidey ho with me. Have some of this hidey hidey ho me.